vukiro muti uno munsi tugaruka kuki abarundi bo hanze barafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu cacu hari ababicisha mu mashirahamwe ababicisha mu buryo bwabo mm, nako ku gatwe kabo n'abandi usanga bakorera hamwe mu ntumbero yo gufasha igihugu ca bibarutse uno munsi rero turi kumwe n'umutumire n'umutumire adasanzwe duhava twakira mu kanya isase aza kutuyagira uko nabone basanzwe bakora reka rero tugaruke hano muri studio nakire umutumire turi kumwe nari natanguye ndabamenyesha izina ryanyu ariko ni byiza yuko namwe mwakwidondora gutya abarundi bakabumva kandi bakanabamenya muri bande ego menyesha amakuru mvukanyi jewe nitwa Pascal maboko hanyuma nk'abandi umurundi nkawe nk'abandi nkaba ngaha mu gihugu cy'amavukiro naje mva muri amerika mhm. naje mva muri amerika mu sitete bita oregon mhm. Mhm. mu bindi bikorwa ko ndabona ko mufise n'ikiberekana ikibaranga musanzwe mujejwe ibiki e, ngaha nuvuga yuko nguko muvuze ngo ibindanga aha e, jewe ndi mu ishyirahamwe ry'abarundi ryitwa BDUSA BDUSA mu kingereza ni Burundian nka nk'uko mbona nk'uko mvuze ati ndumuvugizi kandi nkaba mpagarikiye BDUSA mu state nangwa mu leta ya Oregon eh, ndibuka mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mhm. twaratewe akamo kuvuga yuko abarundi ko twoja hamwe tugakorera hamwe eh, ndibuka muri state yose henshi hariho amashyirahamwe atandukanye harimo amashengero n'abandi bishyize hamwe ariko nsubira inyuma gatonye tugishika muri amerika hariho ishyirahamwe gitwa ubaka hanyuma ndibuka umuzungu umwe eh, naho uyu n'umukenyezi wambaye ati eee eh, wamenya yuko muri amerika hari umuzungu afasha abantu kugira turabe tubafasha kuko hariho impunzi zavuye muri somaliya bita abasomali bantu hari ibibazo bagize singomba yuko nabo barundi impunzi zirindwi na kabiri bugira ibibazo ngaha muri kigo cy'amerika niho byashika turagira inama turagira inama nyine ati yuko batanguye gushika ni byiza nabone mutangura amashyirahamwe kuko eh, abantu bari hamwe baragira icyo bashikako cyane cyane nuko benshi baba bavuye ahantu hatandukanye n'ubuzima bwo muri amerika butameze nk'ubw'ahandi aho umuntu abapfuye hanyuma uko twigishijwe bamwe tugatangura tubakira gutyo gutyo bas amashyirahamwe aba menshi rero harageze aho umushinga ntahe yitwa samuel ndayiragije arahamagaza abandi barundi cyane cyane bo mashengero n'abandi urabona nko mashengero nangwa myandi mashengero niho muhurira muri benshi e, uti kenshi no ngaha mu Burundi ugomba gutanga message kugira ishika genda mu mashengero no usanga hari abantu benshi nkuno munsi naje mbona abantu benshi bavuye kuri Mosiyo umunsi mukuru wa Bikira Maria urabye nke kibarabara ryose nino muri vire bavuye kuva saa 1 niho bagitaha mm-hmm. rero mm -hmm. samuel aratanga message ku bandi baraca hamwe barumvikana haragera aho bagira amatora bagize amatora harimo amatora nyine ku rwego federal ko kuvuga rwa amerika nzima mm. hakaba harimo indongo mu ndongozi hakaba harimo abantu batanu hakaba perezida n'ikigera ciwe hakaba umubitsi hakaba n'umwanditsi ari we sekiroteri hakaba n'umuhanuzi mm-hmm. aho ari mu rwego tuva tu egisekutif mm-hmm. muri amerika nzima rero bavuga ati reka rero twokora turondere mu masitete nangwa mu masitete yose atandukanye kugira n'abandi turonke indongozi mhm. birashika yuko bavuga ati nimugira amatora amatora araba nko muri Oregon wacu barantoye kuba ari jewe president wa BDUSA muri Oregon mugaba hari ikintu ca bashitse gute uwitoza wese utogo yitegure kugenda tuzohurira ahantu hamwe tumenyane mhm. twicare hamwe turabe ico twokora muri iki gihugu cya e, amerika nkuko turi abarundi tutibagiye n'igihugu cyacu ariko burundi mhm. kuko n'ubundi naho twageze muri amerika baratubara ati ntimukibagira akaranga mhm. mwavuye benshi rero iyo uronse ubwenegihugu bacavuga ati ntiwisanzure kwa kundi utahora ugenda kuko wari ukiri impunzi ubu uronse ubwenegihugu iyi pasiporo ugenda mu gihugu cyawe uremerewe kugira uceyo mhm. basi birashika ngaho rero turagira amatora ibiki niho ngo mwarabibonye ko twahuriye muri Dayton Ohio mhm. hari itariki zitatu gushyika itariki zitanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu kwezi kwa mbere mhm. byari biryoshye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mm, mm, no ibihumbi bibiri na mirongo mhm. ibiri rero ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hari mu kwezi kwa mbere tariki zitatu kugera tariki zitanu tuhararyohewe turagirande tura janga mu manama turigisha turonka inyigisho zitandukanye kuri twatumenye n'abandi nyene eh bafise nyene ubumenyi mu bintu bitandukanye bibaneza rero haragera tuvuga uti mbere wanabishaka umwaka ukurikira twari twateguye kugira twakire abandi barundi bo muri diaspora muri Amerika mhm. ariko kubera bya corona kandi uribuka yuko n'uwaturongora mu gwego gw'isi yose lo gentil yarabivuze avuga uti twari guca muri amerika guhuriraho muri irya ndwi abarundi ko bwa semera rya siporo ariko kubera corona ntibyabaye rero urabona ni umwaka twahuriye ngaha kandi twaje turi benshi mugabo rero ndetse n'ibyo aho tuviriye muri Dayton bigorana cyane kwitunganya twaragiye turumva turaca no kungurukana ku mpinga ngurukana bumenyi ibibazo byagiye biraba muri BD USA Burundi diaspora in USA nkuko mwari mwabishikirije Eh, turumva abatanga imihoho harasubira ab'amatora ni igiki cyatumye kuko baravuga aho abarundi bari ngo bari na hanze hoho barumvikana cyane ugasanga barashigikirana ariko mwe harabaye ikibazo cyo cyavuye kuki kugira amatora ategugwe eh, nka kabiri mu mwaka kandi amatora ategerezwa gutegurwa hano umuntu akagira ikiringo atwara akabisanya gutyo n'ubundi uko nabibonye ni kwa kundi usanga abantu bamwe bagomba barondera amarongo mhm. ejo eh, ntakubesha nk'umuvugizi ubundi nyine uyo icegera ciwe urabona ko mu kwitoza bose bitojeje kuba ba perezida mhm. rero ingorane zahabaye samweri aronka amanota menshi amashu menshi hanyuma baca bashiraho uwo bari kubahangana kugira nawe president abishigira ciwe ubona hajya ko haca ba conflict mhm. none wewe ko witoza kuba president nanje nitoza kuba president hanyuma wewe ubaye president nangwa je mbe president jewe simbayeho nawe ntubaye umwanya umwe muri twebwe abaye hajya urabona ko hata bintu bigenda cagira ukuntu birashika umuntu akagomba kuja hejuru y'urya mhm. nuko byabaye hama cyo usanga umugore wiwe nari we munyamabanga ntayegayezwa aho hmm. harabaye ikibazo USA ico gihe yaraje hano mu Burundi biraba birebire aho nituragaruka cyane cyane no kuri iyi semene ya diaspora yego mm. mm? ni igiki cyabujije abarundi ko inama isumba ingimba kandi abarundi bamye baganira bakumvikana ariko tukumva eh, amajambo adashoboka ariko araca ku mpinga ngurukanabumenyi n'ahandi birashika no muri Norvège hahora hari wabatwara ku isi yose lojante ni igiki cyabuze jewe cyo nabonye hari abantu bamwe turakorera amafaranga ijoro n'umurango mugabo mudashize hamwe hari ikibazo udafise umugenzi nawo mushya hamwe ukabona hari ibindi bibazo mugabo ukumva bamwe ngo eh ngo kubera iki mugomba gufasha i Burundi ngo ha muri Amerika naho abantu bafise ibibazo erega harabitera ibyo bibazo mhm. eh harabitera ivyo bibazo wozo ufise umuduga mwiza uri nakazi hamukagenda unywera inzoga mu muduga hama polisi gufashe n'uwo muduga baraguhagarika na perimi bakayikwaka nabo bakawushyira mu mpimba none ibyo bibazo zonera abarundi ngo abe bari bo eh, babitorera umuti kuko impanuro naho nyine mu porogaramu zacu hari ukwigisha no kwigishanya iki iki ni ukukirenga ntugakore iki ntugakore iki izo nyigisho rero hari icyo bita kaca orientation hari abantu bazironse bagishika ariko barabyirengagiza ni ibibazo byinshi hano rero n'abandi urabona harabaje mu burundi muri bya bihe bya kudeta ntabwo abandi bakaza baronse uko n'amapasiporo buriya bagize muri amerika bakagomba kuvuga Burundi nabi ngo ngo intwari imeze ukuntu ukuntu ukuntu kugira baronke ibyo abazungu babaherezwa kandi urabona ko muri bimwe bimwe babakoresha mhm. aho rero mukoranye n'abo bantu nibo bashaka yuko mukora icyiza ku gihugu cyanyu aho rero naho nico kibazo kirahari mm, ni ukuvuga aho baharabaye imigwi ibiri bamwe nuvuga bagifise eh, rwa rukundo ku gihugu n'abandi bamwe bamwe kumbure usanga urukundo ku gihugu rutari eh, atari runini rwose nibyo abandi nabo kwikwegera ko urabona nko mu masitete hariho amasitete arimo abarundi bakenya mhm. ayandi arimo benshi mugabo rero uko twaba twavuze uti erega n'ahari no profit n'ahari shirahamwe atanyungu mhm. zihari abantu nukuja hamwe none twovuga nkaha kuri radio yanyu isanganiro ndazi ko mwaba mufise association yanyu iba shirahamwe nko mu tubazo duke duke mufashanye mhm. none nk'uwo yanka kwiyegereza namwe naho yibakora ngaha nibona ko agize ikibazo uko haba ingorane mhm. ujya atagomba kubegera yomenyekana gute yuko ari kumwe namwe ni nkahariya hariho kuko nkuko tuba twavuze uti ukuba umunywanyi wa BDSM mu mujyango umugore n'umugabo n'amadorare 40 22 hanyuma buri kwezi amadorare 10 10 rero muri state ugasanga ujya president wa state kuko afise abantu benshi akabona yatozije amafaranga menshi akagoma ajya amahera gume muri state yiwe mm -hmm. mugabo ko twari twavyumvikanye turagira n'amatora muri muri Dayton aho twari turi twavuze yuko amafaranga agena muri executive kuwe go hejuru ari icyo dushobora gufasha kikabuko nk'ubu twari twiyemeje yuko n'ubu birahari iyo umuntu yitabye umuremyi hariya gufuha umuntu biragoye guhamba umuntu bitwara amahera menshi rw'ikirundi hariya ntibaruzi n'ibindi n'imico kama n'ibindi byose twari twemeje ko tuzubaka inzu karorero mhm. kugira n'aho dutora aho hantu muri kentaki mhm. tuvuze ati iyo nzu izubakwa muri kentaki kubera ikibazo ati isiteti igomba kwiga iyo nzu iyo nzu y'akarorero yubakwa ntiyandike ikete bavuga ati kubera iki hari umwe amasitete arenga cumi ariko twaragize amatora mbere n'imbere y'umukuru w'igihugu eh, haradutse ibibazo wabona umengo biracari ingorane jewe cyane naratangaye kubona hari umukenyezi yagiye hajya imbere wowe ngo aserukiye bidi wese yemewe n'amategeko amatukungwa amategeko y'igihugu erega ubwa mbere abantu kwanza nibo bigira amategeko mwenyine kwanza mhm. mukashira hamwe urumva hama mukabishikiriza leta leta navyo ikafata abantu ya sitete na yone asanga abataye hasi umugabo mukuru w'igihugu yarababwiye mufate intumbero imwe eh, kandi muri abarundi intumbero ari kuba imwe mu gateza imbere igihugu ariko byarabonetse muri ndwi ya diaspora eh, cyane cyane nshatse kuvuga iyi bidi yo muri Amerika kuko ihuza abarundi bose hariya iwabo muri Amerika ariko n'imbere y'umukuru w'igihugu muca musanga ico kibazo kiraje ejo na hirya ejo ni giki mugiye gufata kugira muzitire ibyo bibatanye ibyo bibatandukanye kuko bishobora kuba eh, nk'icyo no kwita frein canke eh, bishobora kubuza eh, iterambere mwe mwipfuza kuko ibibatanya bibaye byinshi urumva yuko namwe muca mutanya ko mure ibyo mukoreye hamwe mugasanga tukicara hamwe tukaganira zijya mpanuro zijya nyigisho batwigishije nk'uko turi abarundi tuzigendera naho utazozigendera ndabona ko ari ikibazo ariko muri benshi tuzigendeye hariho ihinduka rinini azobihinduka rinini ryiza ihangiro mwihaye niriye cyane nko muri bidi we nk'umuvugizi uri muri executive uri ujejwe amabanga akomeye umuvugizi ujejwe amabanga akomeye eh, ni giki nk'icizero ni giki mwe mwihaye nk'ihangiro mugiye gufata kugira eh, ibibatanya ntibisubire ariko musenyere ku mugozi ikiri hajya ni kwegera bajya abantu baguma basubira inyuma batagomba kwiyegereza abandi akaruriro nk'amatora tora abatuma ko bose tamatora tuje mu matora naho ne bakaduhamagara tukaje mu bwira mugabo inyishu ya nyuma na matora mm-hmm. nimuje hajya abatore abatogwa babandanye igikogo ariko bamwe bagakwepa ntibaze mu matora rero ubu nihagera yuko ikiringo c'indongozi zihari cahera nibaze mu matora naho hoba ubunyene naho amatora yo bataragera nibaze tubandanye ubwo amategeko uh, ategekanye ko amatora asubira mu myaka itanu yego ari mu myaka itanu ntibarorere hmm. kugira izo ndongozi hageraho tugira handi matora nerwa n'ubundi ntiborindira ngo mpaka ngo amatora abe urumva twicare hamwe tuganire tubandanye ibikorwa tubikorere hamwe nakara ubugurigiri bugira babiri mm. eh. hama reka tugaruke naho ku bikorwa BDUSA eh, yakoze mwarimu ugira mugacishemwe ko murenze nabwo ati turakigaruka ko uravye ibikorwa mwagiye murakora biboneka uno munsi eh, nibihe ibyo mwishimira mu Burundi nibihe nizihe nka projet jewe nzofuma ngira umugambi mu gihugu nahungiyemo naho ibiki rero twebwe nk'abarundi ba BDSA eh, ndazi ko twigeze mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ni wari mu kwezi kwa gatatu gutyo twararungitse ifashanyo nyine aho twumva yuko hari imyuzure y'abanyamugambo zo mu gatunguru hiyo eh, hari chef de zone umengo yari komine yakiri yari kiri hari ya gihosha baranditse banditse turarungika agakemanye mhm. hama agakemanye rero urabona yuko porogaramu zose hariho minisiteri bicejo niho wova mu gihugu abantu batakuzi bo minisiteri des affaires étrangères nabo bose nyene kumenyana uti iki kintu cyaje gufasha kuko iyo habaye ingorane abarundi naho ngo indongozi ziba zizi bihari rero imfashanyo yagiye ahantu bita kuri sabe kuri mhm. sabe naho no muri twebwe hari abantu bashe ngo none ngo ibintu byari kuja mu gatunguru nimba ngo kubereke ngo byagiye kuri sabe twavuze uti ntimuvuge yuko byagiye aho mutagomba hari urabona ujya mwuzure yose hari abantu bo mu kinama hari abantu bo kumutakura hari abantu bo mu bose abantu bagize ibibazo babashize hariya muri site mhm. abaronse bararonse hanyuma twarigeze kandi kurungika kandi zino imfashanyo naho hari muri korona ariko icyo twakoze ni iki tireka turondere abarundi abavukanye bo bari mu gihugu baduserukire mhm. hariho rero umugwi tuhakire nyine wari userukinga mm. hanyuma baragize ibintu biryoshye cyane ndashimiye kwanza umushinga ahitwa kavuye wo munyambuye ubu akora muri protokole ya perezida wa sena mm-hmm. vrema yaradufashije n'abandi bose abashinga amateka n'abaki bose mu kugira batange izo mfashanyo twarungitse mu gatumba mm-hmm. hanyuma muri semeni ya diaspora ni imyuzure iheruka mu gatumba eh mhm. igiyo rero yari programme yari zanifashanye zigira kabiri mm. hama ubu naho tuje ngaha twishikiye sur terrain twishikiye twenyene mhm. twaragize igikorwa cyiza cyane BDSA yateguye e, uwo munsi twasanze hariho abashinga amateka bo muri mhm. EAC eh, eh abashinga amateka bo muri EAC nabone umengo twari twaraganye Mhm. nabone bari baje muri icyo gikorwa cyo gubohora sinavuga ngo kubohora ko hari nk'umuntu yoba abantu nyine abagwayi kubera amahera babuze udufaranga two kugira batahe ariko natwe icyo gikorwa twagiriye umunsi umwe natwe turagikora eh, twararihiye abantu bashika cumi n'umwe amafaranga mu bitaro bashika amafaranga ashika miliyoni zitandatu murazi mu dusangiye n'abandi ntitubaduke tuba twinshi nta mhm. macuta tuha n'amafaranga ya yo gusubira mu mihani wa kandi barashimye e, n'abandi nyine wasanga bari hajya ufise bitanu ukamuhere ibihumbi niba ari bingahe ukamuhereza gutyo urabona bari benshi ariko dukenyi twari dufise no mu mufuko twagiye dusabikanye mhm. hanyuma bukeye bwaho e, hari indi ekipe nyine ya bidi yagiye mu rutana mhm. akarorero ni urunani ni ishyirahamwe cyangwa n'umugwi usanzwe uri muri bdsa oke n'abarundi urabona bdsa yarahuzije abantu mm. tuca turamenyana kandi tumenyana n'ingeso ni ikinyene gutyo ntujya mutima gukunda abandi wo gukunda ibikorwa mm-hmm. by'akazoza kuri bose mm-hmm. rero iyo eh, burundian investment group n'abarundi bishize hamwe kugira dukereye icyo kintu kugira dushyiremo imitahe uwo ari wese ashyiramo imitahe mbere n'ujya munsi dutangura inama ya diaspora urabona ko hariho exposition abantu bakabati nibiki mukora nico nyene twaragishikirije abarongozi nyene abategetsi bari bazi nyine muri ibyo bikorwa yuko tugiye kuzana abantu bazodufasha tuzokorera hamwe mu bintu by'amaporoje mhm, bisigura yuko iyi Burundian Investment Group ishobora kubamwo n'abanyamahanga baba muri Amerika eh, bafise mm. eh, bashobora bashobora kubamwo mm. kandi bazobamwo uko biri muri programme n'ubu turi ko tugira amanama nk'ubu benshi bamaze gusubira mu gihugu eh, uno musi dayera hariho inama yo gutanga raporo y'ibyo eh, za amerika turi tugaruka ku bikorwa by'iterambere abarundi bagiye hamwe nka bd usa bafasha kugira igihugu gitera imbere turi kuri iki inyungu z'umwanya muremure inyungu zungukira bose mushobora rero kuba mufite ikibazo ariko i telefone n'irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu izo zibiri murashobora kuzikoresha kuri WhatsApp Call erika dogo aca abakira hari n'izindi zo ku meza bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu akanya ntigwanyu rero muri iyi minota ibura gatonya mirongo itatu kugira namwe aya matwi yanyu asigara ku ntuze kuri radiyo kandi nabo baca ikiganiro baca ku ntuze kuri site web yabo urumva rero umwanya hazohera umwaka tuzokumva byo muzoba mwavuze aha rero hariho benshi baca bibaza ati none we kuri hanze woho uri muri diaspora biri gute jyewe tuzohurira imbere Mm. tuzohorira imbere ku imbere hehe nayo ahandi ho byiza genda agomba kuba ni icyumba agomba kubaterera diyasipora harimo abantu benshi kandi ibihugu byinshi n'ubu ngoma ndibaza sinumva gituma tahinguriro na rimwe dufise cyane ati n'abiri dufise kugira ngo twereke leta ko turi mu ko turi abarundi bari hanze kuri dufise ingufu dukorera amahera mm. amadorari tukayaronga mm. icurumba rero iyi ni leta mbe leta ngo zibanya kubakwa rero murabe murabe icyo mwokora mugana igihe ndazi ko tuzohurira imbere jewe tuzohora duhurira imbere mubona ibikorwa niko ndakora ndibaza nka radiyo yo irabizi na nyakubahwa medani niyo nkuru arabizi saha muragize neza ndabakengurukiye muragize neza hama diaspora ku rwego rw'isi yose ubitwarirwa hiyi iwanyu namwe muzogira uruhara runini mu iterambere ry'igihugu mwarumvise ko utwara diaspora ava hiyo oya urumva nk'uko ndavuze ni leta nze leta nkozi mhm. tuzobabonera ku kivu ngo ndi umurundi ngo ari hanze atabiko kuri kurakora kuri tira ta kintu babona mm. nkuba tani bitaro tani bitaro bitatu canke amashure nk'atano tumaze kubakisha no je wumva ndoguma ndaba ndoguma ndabakwirikira ngo ndabaje inyuma jewe muzohurira imbere mbere no kubarira mm. urabona ko nibere ngaha mu gihugu eh, narafashe akanya no mu bikorwa ndi muri byo kandi nkorana n'abandi mugabo rero nka diaspora Eh, mu nama iminsi ngahe twamaranye n'abandi abarundi n'abavukanyi eh, n'abaturongoye muri iki gihugu twaraganiriye byinshi kandi n'impanuro nyinshi hari n'ikintu akarorero nk'ubu tugiye dufata nk'umuntu akora ndibukaho hari abantu baciye bavuga ati oh nka jewe ndafise ibintu uku n'uku nufasha umukuru w'igihugu yaravuze uti ndakeneye abo bantu yuko ndabaha umwanya tuyage mbere hari umuntu yavuze tarafisi amamashini ajyanye na pima abantu masikanere n'ibiki MRI ekiji ibintu nk'ibyo ti wewe genda ubipakize konteneri ari nk'umuntu umwe ariko arakora umugambi wo guteza imbere akagura amamashini akagira gute hmm. abayaguze ku gatwe kiwe ntibisigura ko ari diaspora ibiguze hmm. baza baratandukanya ibintu gutandukanya umuntu uh, n'urwego eh, ni gutandukanya umuntu ibyo ariko arakora mhm. kandi mhm. mu iterambere ry'igihugu rero ubu tugomba bajya barundishize hamwe imishira hamwe tuje hamwe turabe icyo dukorera hamwe twerekana nk'ubu twebwe nk'ubu twebwe twitwa BDOC hanyuma hagakora gikorwa cyakozwe na BDSA mhm. mu ntangure nabajije ati mbe BDSA yo yatanguye ryari uh, ko muri mwambwiye ko nta myaka 2 3 riramara itarase gusiga icyo abantu benshi bashobora kuguma ba ego muri uwo mwanya niba ari ibitaro abakozi bazoba n'akarorero bicemo abakozi abarunda akazi kenshi yaranagutse canke guhinguriro mbega sinzi ko muba mwarabitegekanije muri big cyangwa sinzi yuko mubandanya mukora eh, ibyo bikorwa by'umwanya mutoya ibi byo muri muri big icyo cyateguwe niyo mvuze imana idufashe umwaka uza uzobona uzobona umwimbo wacu mm. eh, tuko tugitegura yego mm. kandi kizokorera hanyine mu gihugu urumva uhuh. eh, gishobora kuba kimwe mu gishobora gutanga akazi ku barundi bose apana bose ku barundi bamwe bamwe n'ibyo kuko abarundi bose nawe mm. si diaspora yoza ah, kubaha akazi eh, nimba hari ku murongo kuko hari abarundi bandi bari hanze eh, ni nkuko hoba hariho abarundi bari muri Amerika bariko barafasha mu iterambere kandi batari muri BD USA eh, barahari barahari nego mhm. ivyo barahari ivyo nivyo Mm-hmm. yego ni nk'uko nanjye nawe ntari bwaje muri video se hari ibikorwa nakora mm-hmm. murakoze cyane tubandanya twakira abatumire eh, nako abanywanyi eh, bari ku murongo mu kanya duca tugaruka eh, ku mbibe zose haba muri australia haba europe haba muri amerika icyo kibazo ngira dusubiye inyuma cyatanguye eh, mu by'imigambwe nibaza ko ubuye kujya kwa umukuru w'igihugu nshasha akiye ariko arakora veremati ihangana nibaza ko aserukira ibihugu ibyo bintu mu bisanzwe byari bibajijwe mhm. rero muri icyo gihe batabikurikiranye urumva isambu ikora uko ishaka barasubirana kandi murazi ko ahantu hari ishyirahamwe hama harimo uruntu runtu mugabo mhm. iyo ambasaderi turakumva hagarara gusa neza oya numva mwo nenda kubwiye ni nemvuze ni ngorane bisaba mu Amerika neza ni ngorane ugarugaruka neza igihugu ngaha mu makungu kuko bobo umaze kubaraba muri Amerika ariko aho muri Europe nzi Allo Oui allo Ubu turakumva duga ku ijambo Placide akanya kariko karaturega Eh okay narimvuze ingorane bafise abo bamwe zo muri muri Amerika ni ahantu hose ingorane mhm. ari na ambassade twe tureka kuvuga ngo ni twebwe tubintu izo ambassade ico zikora se je ndazagije mazimba bari mhm. mugabo vraiment muri Hollande twarose mushasha vraiment ni ntore ni nka n'imirima Mhm. ni nka n'imirima ntakose ibintu vema iyo tumuronka kuva imyaka yari iheze nk'umuntu nk'uyu vema ni akarorero kuko abarundi bo tubashe gukundana yafuma hmm. yikora mugabo ubu urose igihugu cyose kiruse ambasaderi muzima ni ukuri kuja hamwe biroroshe mhm. kuko je ndakubwiza ukuri nka jewe kinokoresha imyaka ndarenga irarenze mirongo ariko nkaba nawe bwapfe nkandagije kugura muri ambasade n'umusitari nagiye numvise ko uyu yaje bari baramuvuga neza bose bavuga ko ariko arahwanya abantu bose atabye imigambi ataka aho naragiye naragiye kumuraba umunsi wo kumwakira nagiye ndumviza n'ijambo ry'iwe vema ryari ritomboye hmm. kandi ubu abarundi uri kuraba muri oranje vema ubu iby'imigambwe barabihebye ubu bose basinyira ku mugozi umwe hmm. urumva nk'icyo ni ikintu sinzi ko muri amerika caba carigeze kubaho aho muri diaspora yabo usanga imigambwe yari yavuye bamwe baraba kandi mbese ibyiza dufise ngaha tubona ngaha kubera ko iwacu bitahari mhm. icyo nicyo dufise ikindi kibazo twasanze kidubuye icyo hmm. cyo cyo ndakizi wongere amategeko ya bya deni diseti mwibuka ibintu by'imigumuko nyakubahwa perezida w'umukuru w'igihugu ntayakure abo bose ariko bariyambye muri amerika bari hehe nta kintu na kimwe bazopfa bashyizeko nta muntu ashobora gufa nimba ari umuntu avuga ngo arore gusama siponsoro jewe nka jewe umva je mvuga kuri jewe sindamwipfuza na gatoya avuga ngo sabi siponsoro hari ivyiyumviro hari imigambi myinshi woha abarundi abarundi n'abakozi bagakora ngira ahubwenge bakubwira abarundi n'abakozi reka kubwira turasegereza dutegereza ngaho buraya dusegereza nkande sahura ubwenge muri iyo sosiyete urimo ubusahure butwara iwanyu uyu agiye ntuzeye vraiment abaserukira diaspora yaradufashije nyakuba abandi sinshobora kubavuga amazina mm. aradufa ari abo bantu baserukira iryo shirahamwe urumva twabishizeho byo minisiteri dufasha ibyo abanyagihugu baraciraho ivyo bitaro biratangura dogiteri arakora igikomini kigeze ironka n'umunsi umwe ibitaro n'umunsi barimo ndabigisha ntacyo ntakoze mbigisha ariko mu nyuma babandi baja inyuma n'abandi bintu bamwe bambara impuzu jenda bitse bipatiri ntumbaze nambara ibintu biserukira imana ntabyo nzi ivyo bintu biserukira imana bica bijamwo bironderamwo amayentere hanyuma vya bitaro ubu rero birugara dogiteri aragenda wumve wewe urumva abo batunze bari bakwiye kubera ayo mategeko twatuburoke muri make musaba yuko hoba muri make musaba yuko hoba impinyanyuro muri itegeko ryo mu 2017 ryasaba yuko ataworongora ishyira hamwe runaka ari hanze igihugu ako kamo reka twizere yuko aba abo kega bakumvise canke natwe tuzogaruka kumure tubabaze dutumira mu bushikiranganje eh, bw'intwaro yo hagati eh, icyo ngomba kwishyura ko ni uko yarabyo ngo byaba muri amerika mbere ambasaderi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'imfashanyo twatanze mbere nabone yarimwo mu badufashije gutanga imfashanyo mm-hmm. ambasaderi muri amerika Burundi muri amerika yari burundi nawe yaradufashije muri ibyo bikogo. hanyuma uyu nawe hari mushasha twaramwakiriye arashikiriza ikiganiro cyiza ahuza bose aho byerekeye ambasaderi w'ubururu muri amerika nta kibazo ariko mbere n'ingorane ziba zari zihari baraje nabone kugira batunge ariko abagenzi nabone wapi baradadaza ariko namwe harabaye ibibazo by'uko politike ya mu gihugu yashika hariya akaba ari ibacanishamo jewe sinovuga gutyo mm. biva ku muntu uko abyiyumva uko umuntu yagiye mu gihugu najeho nagiye ni munsi hari abandi bagiye muri 2015 baca bagena hamwe bakabe bakaronsa uko yurira indege akabesha kunuku yagiriza uburundi kunuku nuku nuku mugabe ivyo bivana n'umugambi wo burimwo nangwe ibikintu biki aho jewe sinovuga muri BDSA tugiye tuvuga ngo biki reka tuvuge harimo abahutu n'abatutsi murakoze mm. hama hari ikintu yagarutse ko sinzi ko iri tegeko namwe murizi ryo mu 2017 ryamenyesha yuko uh, ata muntu yotwarira ishyirahamwe uh, e, ari hanze y'igihugu gutyo murabona yuko naryo rishobora kugabanya inguvu z'ubushobozi cyangwa z'uburyo bushobora kuza gufasha igihugu ibyo kuri jewe nta nguvu byugabana ariko urumva mhm. mugabo ntabwo wukorera hanze uri hanze ata muntu ari ngaho mukorana ari sur mugabo byose biboneka yego ndazi hari bamwe bagize imigambi ino bakibwa uriyo hanze ariko hari umuntu azwi na leta imuzi mugakorera hamwe ibyo bizofasha yuko uburundi tubuteza imbere twese dukora ibintu bibandanya neza mhm. murakoze eh, turarangije kino kiganiro n'akahe kamo motera abarundi haba bari mu burundi haba abo muri diaspora eh, cyane cyane ku kwijukira iterambere eh, ry'igihugu ukwijukira iterambere ry'igihugu ubwa mbere abarundi bavukanye bari ngaha mu gihugu ko naje ubu niho Eh, ni kuduha agaciro twebwe turi mu gihugu cyo hanze mbere ubundi twituha ngo ngo abarundi bari hanze turi abarundi bakorera hanze kuko turakora turakorera amafaranga tukayarungika muri iki gihugu mu migambi rero bajya twahora urusanga ufise umugambi ugahereza abatintu bawukore bakawukora nabi ariko ubu rero ko tugiye hamwe itegeko ryasohotse ibiganiro twaganiye hamwe ko dukorera hamwe reka abarundi twasubiye inyuma hariya mu bihugu bitavye inama twigishe nabandi dukunda igihugu cyacu bajya bagenda bagicanisha ni bake twebwe ni twebwe rumuri ni twebwe itara twebwe ambassadeur b'u Burundi mu yandi makungu